Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje, i u srcu i u duši bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. در جنتکی hazna dari Očkrinite malko vjeri Der džennetski hazna dari Očkrinite malko vjeri da pogledam mrven spraga pejgambera hazret leri ahla vidim jednom barem svog emletli ju muhterem Ah, da vidim jednom barem svog devletli ju muhterem. Derrid vale hizmećaru proturimi pregršt havdah. Vajda žeđa na čas prođe za dženeckom baščom ravda. Ah, izgorje, hud od aška, malo mi je havda čaška. Ah iz gorje Hud od aška Malo mi je Havda čaška Davor moja Griješna dušo Gdje to jadna Vehneš patiš Na se svih ljubavi napaćena žedna vratiš. Ah, za ludu i merđani duši nisu to zindani. Ah, za ludu i merđani dani duši nisu to zindani. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu Bosni ti na straha poštedi Sudnji dan kad nastupi Kada zemlja zadrhti Kad te majka ostavi Kome li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi. Kada ne propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas straha poštedi sudnji dan kad nastupi kad izgubi sunce sjaj kada svemu dođe kraj Kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, na straha poštedi sudnji dan kad nastupi. Kada dođe zadnji dan, kad ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi. Ja sam hasta bez dermana, bez ilađa u insana. Moje srce ko najeca, dert od zemlje do mjeseca. Kad bi mogla moja džane, Nad Medinom da zastane, da udahne, da mošusni, za Resulom Usav stane, za Resulom Usav za vod. budim čeznem da snijem te Da usnima ispod tuba Kraj keusera ugledam te Kad bi mogla moja džane Nad Medinom da zastane da udahne da mošusni za resulom Musa stane za resulom Musa stane plakao bih ljubio te uz kutove Muhammede tvoja sjeća sam biti dvoreći te o Ahmede kad bi mogla moja džane nad Medinom da zastane da udahne da mošusni za Resulom usastane da Za Resulom Musa stane Nek je na vas mir i spas O skupino vjernika Što Allaha slavite što džamije gradite.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 Subhanallah, Subhanallah, svako djeva. الله سلام الله عليك يا رسول الله ني اسلام بيج كوي بردان gospodaru neba sedam, niti je mončan, dušman silni kad Allahu inačini Subhanallah, Sultanallah snaga naša naš je Allah salatullah selamullah Allah Francije la krajina ponosna na džemlu dina sve son ahna Sultan Allah ilum daje nama Allah Salatullah, selamullah svima po krajiškim mezarima šehidima rahmet svima nosimo ih u srcima Subhanallah, Sultanallah, سبكم بغولك يا الله صلاة الله سلام الله على Od mašrika do magriba, svuda gdje se ezan čuje, gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul štuje. Gdje se Allah sve mogući i Muhammed poštuje Hvala Rabu jedinome Sve na seđdu njemu pada Nek prestane zulum svaki Nek na zemlji mir zavlada Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli. Bili crni ili žuti, il crveni ili bijeli bili crni ili žuti il crveni ili bijeli neka svaki rob Allahov ima pedal svoga neba pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga. Prolazan je ovaj svijet, vjerujni ništa vječno nije Sve što biva, sve što diše Suđeno je i da mrije Sve što biva, sve što diše Suđeno je i da mrije Pošten budi, dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Nodajnu slušajmo Hak la ilahe illallah Allah Hak la إلا sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nurom gori. Sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nurom gori. Ostavljam vam u aman, Bosnu na selamet Ostavljam vam u amanet Zemlju Bosnu na selamet Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Obećava krv šehidska. Tekuć sa svih strana. strana Neka selam mir zavlada Neka dušman vječno strada Neka selam mir zavlada Neka dušman vječno strada gdje se čuje glas ezana. Do kabura sa svih strana, gdje se čuje glas ezana. Do kabura sa svih strana, Volite pazite se, din islam sačuvajte. Volite se, pazite se, din islam sačuvajte. Na rabovom pravom putu, What botene te ne žalite, ni živote ne žalite. U srca naša smireno spusti, u iskru oka stavi nam sjaj. U džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. U džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. فتح قريب الله يسلام فتح قريب الله يسلام فتح قريب pomozi ya Rab svoje muđahide Sabljen će naše gorjeti noćas U plamu bitke kova trežar Melenki tvoji bit će sa nama Kjafir i mrski žalit će tad Meleki tvoji bit će sa nama Kjafir i mrski žalit će tad فتح قريب الله يسلام فتح قريب الله يسلام فتح قريب قم زيارة svoje مجاهدين U duši sabur, u srcu tekbir, tvoja se vojska bori uz nas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. فتح قريب الله يسلم فتح قريب الله يسلم فتح قريب وما زيارة svoje مجاهدين فتح قريب الله يسلم فتح قريب الله يسلم فتح قريب ومازي يا رب svoje mujahide svoje mujahide Kabe'nin yolları bölük bölüktür Kabe'nin yolları bölük bölüktür Benim yüreğim delik deliktir Benim yüreğim delik deliktir Dünya dedikleri bir gölge güzelliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem verirsem sana Eşim dostum yüklesinler yükümü Eşim dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Komşularım helal etsin hakkını Görmez oldum Irak ile yakını Görmez oldum Irak ile yakını Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm var Varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana canım Kabe'm varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana canım Kabe'm varsam sana yüzüm gözüm لا إله إلا الله محمد رسول الله To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. ljudima Koliko smo iskreni Allahovi robovi Pokažimo braćo svi Da nam je žao umrijeti? Pokažimo braćo svi dal nam je žao umrijeti Kad bi ti dali cijeli svijet Džaba ti je valja mrijet Koše i djeva sijet Neka bude iskrenijet Koše i djeva sijet nijet Neka bude iskren nijet Borite se muslimani Gospodaru predani Kjafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani Kjafire niko ne strani Allah je na našoj strani Allahu ekber odjekuje Kjafir od straha boluje Muđahid se raduje Pobjedu očekuje Muđahid se raduje Čekaju te nagrade, čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Să Rama. zvijezda nestane I kad sunce potamni Džehennem se raspali Teško vama kjafiri Teško vama kjafiri Sudnji dan kad nastupi Teško vama kjafiri Sudnji dan kad nastupi Kad se nebo rascijepim i planine pokrenu kada mrtvi ustanu ko će vama pomoći ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi Zbog nevjere u Boga Zbog grijeha teškoga Gorjet ćete u vatri, teško vama kjafiri, teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi. Teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi. Nijekali ste sudnji dan, zekum ćete jesti vi, njim utrobe puniti, ko će vama pomoći? Ko će vama pomoći? Sudnji dan kad nastupi. Ko će vama pomoći? Sudnji dan kad nastupi. A ti dušo smirena Rabbu svome vrati se Zadovoljna i srećna U dženetu smjesti se وجنة smjesti se, Rabu svome vrati se. U džennetu smjesti se, Rabu svome vrati se. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.